บุ๊กทูห้าสิบสอง 52 52 ในห้างสรรพสินค้า alışveriş merkezinde alışveriş merkezinde เราไปห้างสรรพสินค้ากันไหม bir alışveriş merkezine gidelim mi? bir alışveriş merkezine gidelim mi? ผมต้องไปซื้อของ Alışveriş yapmam lazım. alışveriş yapmam lazım ผมอยากซื้อของหลายอย่าง Çok şey satın almak istiyorum. çok şey satın almak istiyorum แผนกเครื่องใช้สำนักงานอยู่ที่ไหนครับ Büro malzemeleri ne tarafta? büro malzemeleri ne tarafta? ผมต้องการซองจดหมายและเครื่องเขียน Mektup zarfı ve kağıdına ihtiyacım var. mektup zarfı ve kağıdına ihtiyacım var ผมต้องการปากกาลูกลื่นและปากกาเมจิก Tükenmez ve keçeli kalemler lazım. tükenmez ve keçeli kalemler lazım แผนกเฟอร์นิเจอร์อยู่ที่ไหน Mobilyalar nerede? mobilyalar nerede? ผมต้องการตู้และตู้ลิ้นชัก Bir dolap ve komodine ihtiyacım var. bir dolap ve komodine ihtiyacım var ผมต้องการโต๊ะเขียนหนังสือและชั้นวางหนังสือ Yazı masası ve rafa ihtiyacım var. Yazı masası ve rafa ihtiyacım var. แผนกของเล่นอยู่ที่ไหนครับ Oyuncaklar ne tarafta? Oyuncaklar ne tarafta? ผมต้องการตุ๊กตาและตุ๊กตาหมี Bir bebek ve oyuncak ayıya ihtiyacım var. bir bebek ve oyuncak ayıya ihtiyacım var ผมต้องการลูกฟุตบอลและกระดานหมากรุก Bir futbol topu ve satranç takımına ihtiyacım var. bir futbol topu ve satranç takımına ihtiyacım var แผนกเครื่องมืออยู่ที่ไหนครับ Aletler ne tarafta? aletler ne tarafta? ผมต้องการค้อนและครีม Bir çekiç ve kerpetene ihtiyacım var. bir çekiç ve kerpetene ihtiyacım var ผมต้องการสว่านและไขควง Bir matkap ve tornavidaya ihtiyacım var. bir matkap ve tornavidaya ihtiyacım var แผนกเครื่องประดับอยู่ที่ไหน Mücevherat nerede? mücevherat nerede? ผมอยากได้สร้อยคอและสร้อยข้อมือ Bir zincir ve bileziğe ihtiyacım var. bir zincir ve bileziğe ihtiyacım var ผมอยากได้แหวนและต่างหู bir yüzük ve küpelere ihtiyacım var. Bir yüzük ve küpelere ihtiyacım var.